بسم الله الرحمن الرحيم الدرس التاسع 9. درس ألف من هذا الرجل؟ kimdir بو أدم؟ هو عباس او أباستر عباس تاجر عباس bir tüccardır عباس تاجر غني أباس zengin bir tüccardır. Hamidun müderrisun. Hamid bir öğretmendir. Hamidun müderrisun cedidun. Hamid yeni bir öğretmendir. Ma hâzâ? Bu nedir? Hâzâ tuffâhun. Bu bir elmadır. Et-tuffâhu fâkihatun lezîzetun. Elma leziz bir meyvedir. Ma zâlike. Şu nedir? Zâlike asfurun. Şu bir serçedir. El asfuru ta'irun sagirun. Serçe küçük bir kuştur. El arabiyetu lugatun sehletun. Arapça kolay bir dildir. El arabiyetu lugatun cemiletun. Arapça güzel bir dildir. Ammarun Talibun muctehidun. Ammar çalışkan bir öğrencidir. Ve Mahmudun talibun keslanun. Ve Mahmud tembel bir öğrencidir. Men ente? Sen kimsin? Ana talibun. Ben bir öğrenciyim. E ente talibun cedidun? Sen yeni bir öğrenci misin? Naam. Ana talibun cedidun. Evet, ben yeni bir öğrenciyim. Temarinu Alıştırmalar İkra vektub Oku ve yaz. Vahid Muhammedun talibun kadimun Muhammed eski bir öğrencidir. İthnan اَذَٰلِكَ الرَّجُلُ مُدَرِّسٌ جَد۪يدٌ şu adam yeni bir öğretmen midir? La, huwa tabibun cedidun. Hayır, o yeni bir doktordur. Selâfe, hâzâ dersun sehlun. Bu kolay bir derstir. Erba'a, Abbasun tacirun şehirun. Abbas meşhur bir tüccardır. Hamsa, Bilalun muhendisun kebirun. Bilal büyük bir mühendistir. Sitte El-İnkiliziyetu lugatun sa'betun. İngilizce zor bir dildir. Seba E ente raculun ganiyun. Sen zengin bir adam mısın? La Ana raculun fakirun. Hayır, ben fakir bir adamım. ثمانية القاهرة مدينة كبيرة Kahire büyük bir şehirdir. Tisa E ente müderrisun kadimun Sen eski bir öğretmen misin? La Ana müderrisun cedidun Hayır ben yeni bir öğretmenim. Aşara E hamidun talibun Hamit tembel bir öğrenci midir? La, huve talibun muctehidun. Hayır, o çalışkan bir öğrencidir.''